Ovo je treće predavanje iz komentara dijela Umdetul Ahkam istaknutog islamskog učenjaka Abdul Ghaniya ibn Abdul Wahida al-Maqtisiya rahmetullahi alejhi. U prethodna prva dva predavanja bilo je govora o samom dijelu Umdetul Ahkam i njegovom autoru Abdul Ghaniyu al-Maqtisiju. U ovom trećem predavanju otpočinjemo s komentarom hadisa koje je ovaj islamski učenjak uvrstio, skupio u svoju knjigu Umdetul Ahkam, a to su dakle najvjerodostojniji hadisi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koje je Abdul Ghani al-Maqdisi rahimehullahu ta'ala poredao po fikskim poglavljima. To su najvjerodostojniji hadisi koje bilježe Bukharija i Muslim zajedno, ako je autor razvrstao, poredao po fikskim poglavljima. Tako, poglavlje s kojim je otpočeo svoju knjigu, odnosno spomen hadisa u njoj, jeste knjiga o čistoći, Taharet, knjiga o čistoći. Pa čistoća je, kao što nam je poznato kroz šarijetske tekstove, polovina imana. U hadisima se kaže, at tuhuru šatrul iman, da je čistoća pola imana. Također, čistoća je ključ namaza. Jedan od uvjeta koji moraju prethoditi namazu da bi se namaz jedno od najvažnijih, najboljih dijela nakon dva šehadeta mogao činiti u normalnim uvjetima. Mora se uzeti čistoća, mora se uzeti abdest, mora se očistiti tijelo, odijelo, mjesto gdje će se klanjati, da bi se moglo klanjati pa dakle čistoća je od izuzetne važnosti. Kao što također uzvišeni Allah mnogo voli one koji se čiste. Allah mnogo voli, kako kaže, da mnogo voli one koji se mnogo kaju inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin doista Allah voli one koji se mnogo kaju i voli one koji se mnogo čiste Zbog svega toga i drugoga, autor Rahimahullahu Teala ovo svoje dijelo otpočeo je, dakle, sa čistoćom. Postoje dvije vrste čistoće. Prva vrsta, nevidljiva čistoća, koja se odnosi na čistoću srca od širka, od mnogoboštva, od nevjerstva, od grijeha, od svega, dakle, što mu šteti. I ova čistoća svakako najvažnija je. Ova čistoća, važnija je od čistoće tijela, čistoća srca važnija je od čistoće tijela. Pa ukoliko bi se čak tijelo i čistilo, a zanemarila čistoća srca, ništa čovjeku čistoća tijela ne bi koristila. Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga kaže innamal mušrikune neđes. Doista su mnogobožci nečist. I to je dakle ta prva čistoća ili nečistoća. I o ovoj vrsti čistoće govore akaidska dijela. Dijela, knjige napisane iz oblasti akaida islamskog vjerovanja. Druga vrsta jeste vidljiva nečistoća ili čistoća. Koja je predmet ove knjige? Dakle, taharet je predmet ove, ove knjige ili dijela umdetul lahkama. Vidljiva čistoća. Pod čistoćom, dakle tom vidljivom, misli se na čišćenje i otklanjanje nečistoće. Kad se kaže šta je čistoća, dakle, čišćenje, otklanjanje nečisti sa sebe, nečistoće. Dok, dakle, terminološko značenje e, pod čistoćom misli se na otklanjanje hadesa i habesa. Hadesa i habesa, dakle, ovi termini, mora se ovako izraziti. Kratko, a pojašnjenje hadesa, šta je hades, misli se na ono što se mora otklonuti da bi se mogao obaviti namaz. Dakle, pod hadithom se misli na otklanjanje svega onoga što sprečava obavljanje namaza. To se postiže vodom, pranjem cijelog tijela, kupanjem, dakle ukoliko se radi o velikom hadesu ili uzimanjem abdesta ukoliko se radi o malom hadesu. Dakle, hades jeste ono što spriječava obavljanje namaza. Pa je potrebno ili se okupati ukoliko je riječ o dženabetu, o hajdu, nifasu, ili dakle, ukoliko je riječ o malom hadesu, onda je potrebno uzeti abdest. Osoba je izgubila abdest, nema više abdesta, pa je potrebno da uzme abdest da bi mogla da obavi namaz. Inače, ne može da obavi namaz u normalnim okolnostima. U nedostatku vode i kupanje i abdest može se zamijeniti tejemumom koji se uzima sa zemljanom prašinom na šerijatom propisan način. Dakle, to je hadeth, Kaže se, terminološko značenje čistoće jeste otklanjanje hadeca i habesa. To je hades. Šta je habes? Habes jeste e, otklanjanje nečistoće sa tijela, od dijela i mjesta. Otklanjanje nečistoće sa tijela, od dijela i mjesta. Pa, dakle, da rezimiram, ta vidljiva čistoća dijeli se na dvije vrste čistoću od hadesa koji se odnosi samo na tijelo i on može biti mali pa iziskuje samo abdest ili veliki kada je neophodno i okupati se. I druga vrsta vidljive čistoće jeste čistoća od habesa koji se odnosi i na tijelo i na odijelo i na mjesto, a postiže se pranjem ili prskanjem ili potiranjem, o čemu će biti govora ako Bog da kroz hadise u ovoj knjizi, knjizi o čistoći. Autor Rahimehullahu ta'ala Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maktisi Rahimehullahu ta'ala u ovoj knjizi o čistoći. Dakle, svoje dijelo Umdetul Ahkam podijelio je na nekoliko knjiga, 20 knjiga, pa u ovoj prvoj knjizi o čistoći spomenuo je 47 hadisa Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Prvi hadis kojeg je spomenuo u ovom svome dijelu i knjizi o čistoći, jeste poznati hadis kojeg islamski učenjaci navode kao prvi hadis u svojim hadiskim dijelima. To je hadis Omera ibn Khattaba radijallahu ta'alan o iskrenosti, o važnosti nijeta namjere u svim dijelima. Pa tako kaže أوتر عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه Dakle, Omer ibn al-Khattab radijallahu ta'alan rekao je Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da kaže u istinu dijela se cijene samo po namjeri, u drugom predanju po namjerama. I u istinu, svaki čovjek će dobiti samo ono što je naumio. Tako, čija hijđra bude radi Allaha i njegovog poslanika, pa njegova hijđra je radi Allaha i njegovog poslanika, a čija hijđra bude radi dunjaluka kako bi ga stekao, ili žene kako bi se oženio njome, pa njegova hijđra je zbog toga. Ovaj hadis zabilježio je imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, u svome sahihu na sedam mjesta. Pa je prije svega, dakle, ovaj hadis spomenuo odma na početku svoga sahiha. Ovo je hadis s kojim je imam Buhari, alihi rahmetullah, otpočeo svoj, otpočeo svoj sahih. Pa ga je dakle spomenuo u knjizi o početku objave u poglavlju kako je otpočela objava. To je prvo mjesto u njegovom sahihu, zatim na još, na još šest mjesta u svome sahihu spomenuo je ovaj hadis. Ima muslim također je zabilježio ovaj hadis u svome sahihu u knjizi o upravi u poglavlju o vjerovjesnikovim sallallahu alaihi wasallam riječima sva djela se vrednuju po namjeri pod brojem 1907. I ovaj hadis također su zabilježili mimo Buharije i muslima Ebu Davud, Nesai, Tirmizi i Ibn Mađe u svojim sunenima, dakle mimo Buharije i muslima Hadis su zabilježili četverica autora Sunena, Ebu Dawud, Nesai i Tirmiz ibn Mađe i hadis je dakle zabilježen u šest hadiskih zbirki. Prenosilac ovog hadisa je Omer ibn Khattab, radijallahu ta'alan, vođa pravovjernih, emirul mu'minin, koji je bio jedan od uglednih i plemenitih kurejšija rođen je 13 godina nakon događaja sa slonom 571. godine. Desio se poznati događaj sa slonom uh, u godini kada je i rođen Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. 13 godina nakon tog događaja rođen je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala. Islam je prihvatio šeste godine po poslanstvu dok je vjerovjesnik alaihi salatusom dakle bio u Mekki, šeste godine od početka poslanstva, Omer ibn Khattab radijallahu talam prihvatio islam nakon 40 muškaraca i 10 žena. Nakon što je učinio hijđru u Medinu, učestvovao je u bitci na Bedru i kasnije u svim ostalim bitkama. Prvi je osnovao Bejtul Mal, prvi je uveo hijdžretski kalendar, od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam prenio je 539 hadisa, odnosno u hadijskim dijelima je zabilježeno hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam preko Omera ibn Khattaba radijallahu ta'alan 539. Predvodio je hilafet 10 godina i 5 mjeseci i bio je ubijen u srijedu 23. hijdžretske godine u svojoj 63. godini života. Dakle, Omer ibn Khattab radijallahu talan živio je 63 godine života kao i Allahov poslanik alaihi salatu sam i kao Ebu Bekr. Svi oni živjeli su tačno 63 godine života. Nakon smrti ukopan je pored Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i Ebu Bekra radijallahu anhu u kući Ajše, majke vjernika radijallahu anha. Allah da bude zadovoljan s njim. Dakle, ovaj hadis kojeg nam prenosi Omer ibn Khattab radijallahu ta'alan i obavještava nas da je direktno čuo poslanika alaihi salatu wasalam, od njega čuo ovaj hadis. Ovaj hadis je jedan od posebnih i sveobuhvatnih hadisa. U njemu Omer radijallahu ta'alan pripovijeda da je vjerovjesnik sallallahu ve sellem pojasnio važnost namjere u svim dijelima, te da nema dijela da se može učiniti bez namjere. Ishodno to i namjeri zbog koje čovjek čini dijelo, njegovo dijelo biva ispravno ili neispravno. Njegovo dijelo biva primljeno kod Allaha ili odbačeno. Za njegovo dijelo će dobiti nagradu ili neće dobiti nagradu, odnosno dobiće kaznu. Stoga se kaže da će svakom čovjeku pripasti od dijela onako kako na umi. Svaka osoba će dobiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala ono što je svojim dijelom naumila. Ovim riječima Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam postiče nas da svakim dijelom koje činimo tražimo samo Allaho lice. Nagradu Allaha subhanahu wa ta'ala na drugome svijetu. Pa je ovo navedeno pravilo Allahov poslanika alaihi salatu oslam poslije pojasnio na primjeru hijjre. I analogno, dakle, može se tako i na primjeru drugih dijela. Spomenuo je primjer hijjre, odnosno iseljenja iz jednog mjesta u drugo. Mnogi ljudi se preseljavaju iz jednog mjesta u drugo s različitim namjerama – a što se tiče dijela, oni će imati od te svoje hijđre, hoće li imati nagradu ili ne, hoće li to njihovo dijelo biti ukabuljeno ili ne, to ovisi, dakle, od njihove namjere. Oni čine ista dijela, preseljavaju se iz jednog mjesta u drugo, prelaze iz jednog mjesta, putuju iz jednog mjesta u drugo, ostavljaju jedno mjesto, nastanjuju drugo. Čine ista djela. Međutim, različite su im namjere, pa će shodno svojim namjerama i biti nagrađeni. Onaj koji se premjesti iz jedne sredine u drugu da bi bolje, više, lakše ispovjedao vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala, dosljednije slijedio sunnet Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, njegova namjera iskrena i on je u njoj dostigao najveće i najbolje što se može postići, što se može namjeravati. Dočim onaj koji se premijesti iz jedne sredine u drugu, da bi našao bolji posao, da bi više zarađivao, da bi živio boljim dunjalučkim životom, on će i dobiti od dunjaluka onoliko koliko mu je uzvišen i Allah odredio. On će dobiti za to dijelo ono što je naumio, ali za takvo dijelo on na drugome svijetu neće imati nikakvu nagradu. Onaj koji se premjesti iz jednog mjesta u drugo, ne radi vjere, niti radi boljeg posla, već radi grijeha, da bi činio grijeh. Pored tih grijeha koji će činiti, on zaslužuje da bude kažnjen za samo preseljenje. Pored dakle grijeha što će biti kažnjen, što zaslužuje da bude kažnjen za grijeh kojeg čini, također on zaslužuje da bude kažnjen i za samu hidžru, za samo preseljenje. Iako je dakle premjestio se kao i svi drugi iz jednog mjesta u drugo, međutim drugi su se premjestili ili radi vjere, što je najbolje, ili radi dunjaličkog posla, što je dozvoljeno, ili on se premiješta, preseljava radi grijeha što nije ni u kom slučaju dozvoljeno i kao što će prvi biti nagrađen, drugi neće biti nagrađen, on taj treći koji se premiješta radi grijeha, on će za samo premiještanje biti kažnjen, odnosno zaslužuje da bude kažnjen. Zbog važnosti ovog hadisa mnogi učenjaci su odpočinjali svoje hadijske zbirke upravo sa ovim hadisom, poput imama Buharije, kao što smo mogli čuti, otpočeo je svoj sahih. Također imam Nevi, rahimehullahu ta'ala, otpočeo je ovim hadisom, E, svoja mnoga dijela El Edkar, dakle zikrovi, Rijadu Salihin, Vrtovi pobožni, također 40 hadisa. Imam Begavi otpočeo je svoje dijelo Šerhu Sunne, kao i Mesabihu Sunne, Sujuti je otpočeo svoje dijelo El Džamiju Sagir i vidimo dakle i autor ovoga dijela, Abdul Gani Abdul Wahid Al Maktisi, otpočeo je ovo svoje dijelo Umdetul Lahkam sa ovim hadisom. I Abdurrahman ibn Mehdi rahimahullahu ta'ala i rekao je na svakom onom koji želi da piše naučno dijelo jeste da otpočne to svoje dijelo sa ovim hadisom podsjećajući onoga koji traži znanje na popravljanje i čišćenje, čišćenje nijeta. Nekoliko poruka iz ovoga hadisa. Šta možemo zaključiti iz ovoga hadisa? Dakle, hadis nam pojašnjava važnost namjere u svim dijelima, te da ispravnost dijela i nagrada za njega ovise od njegove namjere. Koliko je bitna namjera u dijelu, to nam pokazuje činjenica da će dijelo biti ispravno i da će se za dijelo biti nagrađeno ukoliko namjera bude ispravna. Ukoliko namjera ne bude ispravna, dijelo će biti neispravno, neće se biti nagrađeno za dijelo, naprotiv može se biti kažnjeno. Namjera ima značenje odluke, želje, čvrste odluke i slično. I mjesto namjere jeste u srcu. Svi islamski učenjaci slažu da nije obaveza izgovarati nijet jezikom ni za jedno dijelo, ma o kojem se dijelu radilo. Čak naprotiv kažu da je izgovaranje nijeta jezikom novotarija jer nije prenešeno od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam, niti od njegovih ashaba, niti tabijina, niti od četverice velikih imama da su govorili nevejtu en etavadlah, odluči da se abdestim, nevejtu en usallije, odluči da klanjam i slično. A da je to propisano, da je to dobro, sigurno bi to bilo prenešeno od njih. Sigurno bi to oni radili i bilo bi zabilježeno jeli, da su to oni činili. Ukoliko bi ipak neko izgovarao nije jezikom, propis se zasniva na onome što je u srcu. Pa dakle, ukoliko bi se desilo da osoba ide na podne namaz i svo vrijeme dok ide, on zna da ide da obavlja podne namaz. Međutim, kada stane, on svojim riječima zanijeti i kindiju. Ne obraća se na njegove riječi, ne uzima se u obzir njegov, dakle, nijet koji je izgovorio jezikom, već se, dakle, uzima u obzir ono što je on nosio u svome srcu, odnosno da će obaviti, obaviti pode. Ali, dakle, najbolje je da se poduči i da se izbjegava izgovor nijeta jezikom. Jer to poslanik Alihi Salatu sam nije činio, najbolja uputa je njegova uputa. Hadis nas postiče da sve što radimo, radimo samo o, u ime uzvišenog Allaha, jer dijelo neće biti primljeno kod Allaha osim ako se uskr, iskreno učini samo radi njega uzvišenog. Istovremeno hadis nas upozorava na to da vjerskim dijelima, ahiretskim dijelima tražimo dunjaluk, da ibadetom tražimo dunjaluk. Onaj koji bude činio vjerska dijela radi dunjaluka, on će za njih dobiti nagradu na dunjaluku, dok na ahiretu neće dobiti nikakvu nagradu za dotično dijelo. Hadis ukazuje također na opasnost pretvaranja, činjenja dijela radi drugih, želje za čuvanjem, jer sve to poništava dijelo – Ko bude učinio hijđu radi Allah njegovog poslanika, njegova hijđa će biti ispravna i bit će nagrađen. Ako bude uradio to isto dijelo, premjestio se iz jednog mjesta u drugo, međutim radi dunjaluka, radi žene, pa ovo nam dakle ukazuje da čovjek e, neko ahiretsko dijelo, neki ibadet može radi nekoga drugog početi činiti, može se početi pretvarati u tom svom ibadetu, zbog čega neće dobiti nagradu za njega, taj ibadet će mu biti poništen. Pa nam sve to govori da je neophodno voditi brigu o srcu, stalno preispitivati svoju namjeru tokom dijela, svoju namjeru u srcu dok činimo dijelo. Prije nego li počnemo činiti dijelo, zatim dok činimo dijelo, da se borimo sa namjerom jer šetan nastoji da nam pokvari namjeru. Dijelo je lahko učiniti, ali ostati pri namjeri nije lahko. Zato su naši prethodnici govorili podučavajte se nijetu više nego li se podučavate dijelima. Vidimo iz ovog hadisa da se ljudi razlikuju po svojim namjerama. Na Dunjaluku čine ista dijela, ali se razlikuju po svojim namjerama pa će se shodno tome svojim namjerama razlikovati na drugom svijetu, na drugi svijet će doći sa istim dijelima. Jedan i drugi su radili isto dijelo, međutim jednom je primjeno, drugom ne. Zašto? Zato što je prvi činio dijelo radi Allaha, dok drugi to nije činio radi Allaha. Zatim, zašto je autor Rahimehullahu Teala spomenuo ovaj hadis na početku knjige o čistoći? može se zaključiti, dakle, čistoća je od dijela, čistoća je ibadet, pa i ona neće biti ispravna osim sa ispravnom namjerom, sa ispravnim nijetom. Stoga je na svakome onome kada se čisti da pri čišćenju ima namjeru da bude čist za ibadete. Kada uzima abdest, da ima namjeru, da ima nijet. Pa je ovo razlog zašto je autor spomenuo ovaj hadis prije svih drugih hadisa koji govore o čistoći. Nakon ovog hadisa dolazi dakle odma konkretno dakle drugi hadis koji govori govori o čistoći o uzimanju abdesta. Međutim zašto je svim tim hadisima prethodio ovaj hadis zato što i kod uzimanja abdesta, kod uzimanja kupanja i ostalo treba se imati nijet, treba se imati namjera. I vidimo dakle iz ovoga hadisa kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučavao lijepo svoje drugove ashabe, iz čega dakle, i mi trebamo uzeti način podučavanja i na takav način podučavati druge. Nakon što spomenemo pravilo, onda lijepo je da se to pravilo pojasni na primjeru. Zato se i kaže jel, da primjer pojašnjava ono što je rečeno. Da primjer najbolje pojašnjava govor ono što se kaže, da primjer to najbolje, najbolje i pojasni staćemo ako Bog da ode, pa uz Allahu dželle vala dozvolu, narodni puta čujemo se s drugim hadisom. Inače, uz Allahu dozvolu, e, svaki puta ćemo gledati po jedan hadis da obradimo, dakle, svako veče. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.